Plervi ben c'hoaz de nonce? Wa an c'hoaz, perak. Me vo en abu da leg Se Setu ma kavez hir da amzer? Da un vi? Vinke, vinke. Me breur am eus endero vo Na da geni ter vezet? Ve fond ket Non na reman vo zeni ber fez bena ket ba brist. Non ke sur da zon, martez eme bromet an keman an bet. Plervi ben eus de nonce? Wa c'hoaz, perak. Me vo en nabu a dalek nawer. Setu ma kavez hir da omzar Da un vi? Vinke, vinke. Ma breur a ma hendero vo geni. Nanda geni ter vezet, ve font kedeno? Anon, a reman vo zeni bar fez benaket, pa brest. Nant ket sur d’azon, zon, marteze, me brometant ket mont bet.